este considerată uh, partea cea mai puțin supusă schimbărilor, da? Lexicul este întotdeauna o continuă mișcare. Există lucruri pentru care nu sunt renumite. Categoriile gramaticale schimbă mai greu. Mult mai greu se întâmplă să se împrumute o categorie gramaticală. Altă August Schleifer. Germania au fost și care au Schleifer. Da? Îmbunătățește metoda comparativă a lui Franz Bock, formulând un principiu. Care se va dori foarte important. Deci acest August mai de ce important? Da? Îmbunătățește metoda comparativă pentru că formulează principiul regularității schimbărilor fonetice. Da? Asta e principiul. Principiul regularității schimbărilor fonetice. Care este unul dintre cele mai importante principii ale lingvisticii diacronice, ale lingvisticii de tip istoric. Deci, cum ce spune el, că aceste schimbări fonetice, adică aceste schimbări de la o formă mai veche a limbii la una mai nouă, nu sunt întâmplătoare. Da? Nu se produc aleatoriu și mai mult este absolut regulat. Adică un anumit sunet un anumit context este susceptibil că va evolua în același fel cu toate cuvintele în care se întâlnește acest context. Da? Dar sunt aceste legi fonetice, deci schimbarea o să revenim. Hai să vorbim acum despre care sunt uh, metodele pe care folosește lingvistica de istorie. Vorbim de metoda anumită, metoda comparativ istorică. Principiul de bază, la care pornește politica istorică, este asemănarea. Da? Asemănarea dintre structuri gramaticale în limbi diferite. Pentru că Schleicher este cel care formulează ideea că Deci el formulează această idee că a existat o, o, o, o limbă locală, în mod de întâmplare nu avem atestări scris, da? Iar este presupusă. Dar pornind de la aceste asemănări, nu putea ajunge la concluzia că ele trebuie să aibă, să fi cunoscut o formă comună la un moment dat, în cursul istoriei. Uh, pentru metoda uh, comparativă istorică, această constatare a semnăturilor este premisa esențială. Însă, însă, uh, trebuie să luăm în calcul faptul că nu orice fel de asemănări sunt relevante. Adică, indiciul trebuie să vadă ce asemănări sunt importante și ce asemănări nu sunt importante. Și, de exemplu, ce asemănări trebuie magnific în area de cercetare la lingvistică? Pot să fie asemănări între onomatopei și cuvinte limitate. Deci asemănări care nu sunt obiectul de studiu al lingvistică, al lingvistică și comparativ. Asemănări Știm că onomatopee la încearcă să reproducă în înaintea dintre sunete natură. Prin urmare, este posibil, da? Este posibil ca în linii diferite să existe unite asemănătoare. Da? Adică uh, putem să comparăm în faptul latin avem uh, cupulus, da? În greacă da? Europa, la China, sau în Dar acest tip de asemănare nu poate fi luat în calcul atunci când stabilim Da? Pentru că sunt infinite și există marea posibilitate ca să există o anumită asemănare. Da? Deci acesta e un monomatopee. Pe Pe de altă parte, cred că am mai vorbit despre acest lucru. Uh, chiar în liniile unde aproape înlocuite, avem monomatopee diferite. Da? Adică nici invers nu putem că am dat exemplu cu sunetul câinelui, da? Am, am, între ham, ham, din română și bau, bau, și mai mult. Nu există nicio asemănare. Invers, de pe aceste considerente terapii, nu ar fi o leșoară, dar și este o de asemănare care nu este relevantă și nu trebuie luată în considerare. De asemenea, pot să existe asemănări între limbi în ceea ce privește așa numitul vocabulariu imantiv. Da? De exemplu, în română și în chineză avem același cuvânt pentru mamă, care este mamă. Da? Dar trebuie să zicem în română și în chineză. Să vorbim de la cuvânt de tipul acesta uh, ar fi o greșeală. Tipul pentru a compara română și chineză. Ele sunt bine, în acest caz chiar sunt bine, care nu sunt înrudite sub nicio formă. De ce? Uh, în general, cuvintele construite în partea infantilă au o structură simplă care se bazează pe ce Definiția... Da, și în primul rând, primul este repetiția aceleiași uh, silabe, mama, tata, compoziția acestor sunete este dreptată. Și atunci, primele lucruri care ai putut câteva spune, nu ne vom aștepta să avem acolo o aglomerație de consoane, da? Adică, probabil că nu când am întâlnit, nu va fi un genul strâng, da? Unde avem și uh, niște lucruri și consoane, da? Adică, în general, limba se bazează pe această repetiție a aceleași uh, silabe, da? Și atunci, da, avem în română și în chineză cuvântul mamă. Asta nu înseamnă că cele două sunt învii, da? Mă rog, pe la asta, sunt sigur, există o legătură de rudenii, dar să pornim de la aceste cuvinte infantile uh, este din nou o greșeală, da? Așa numit limbaj infantil. Uh, alte asemănări care trebuie analizate sunt asemănările datorate de cuvântului. Aceste lucruri sunt, se referă de obicei la nivelul de Da? Și știi foarte bine că putem să avem, a, nu că putem, și avem, da? Împrumuturi între ei care sunt nerodite, dar care se află în contact direct, da? Adică în română și în grup, avem un cuvânt transorat, chizic, uh, și, da? Același datorită contactului direct între popoare, ori în cazul acesta și româna a avut contact Și, în sfârșit, uh, putem să avem uh, suprapunere întâmplătoare. Adică, pur și simplu, hazard, da? Întâmplarea poate face ca în limbi care se află la distanță, unde deja găsim forme asemănătoare sau identice. De exemplu, în uh, română și tătară, avem uh, aceeași formă a pronumelui personal naturalic, și deci anume mine. Adică și română și tătară se spune mine. Da? Și mai ales aici a asemănare, spălare la nivel morfologic, am putea să ne gândim, dar sunt mai importante decât cele de nivel de lexical. Însă, pentru a vedea dacă această asemănare are o bază trebuie să comparăm tot sistemul economic. Și dacă comparăm restul sistemului economic la Berlin, China și mai departe, cum pot sistemul economic din total, constatăm că să sfârșit o oferă la forma mine. Da? Restul sunt forme care sunt diferite în momentul de lucru. Deci putem confie că această asemănare de română și care este absolut de a fi greu de văzut ar fi altfel. Deci, astfel de asemănări trebuie, să spunem, date la o parte, în momentul în care uh, încercăm să avem un demers de tip comparativ de scop. Bun. Până la urmă, ce fel de asemănări putem să luăm în da? Hai să analizăm, da? Să analizăm o, o, o dar a realizat. Comuna a cântat. Franceză sau text. Spaniolă sau portugheză sau Și mă rog, și italiană e fie complet cantară. Asemnarea este evidentă, da? Deci nu întotdeauna pornim de la asemnare. Asemnarea este evidentă, da? Ar trebui pentru a vedea dacă putem să analizăm dacă este vorba de spre unul dintre cazurile mai sus, da? Verde, da, da, nu poate să fie, nu este formal, deci, da? Nu este nici de divinitate. Nu aparține, evident, nici limbajului infantil, da? Uh, sigur, ar putea să fie în aici nu, dar nu știu deocamdată, dar nu știu niciodată cu certitudine. În cuvântul nu putem uh, respinge dintr-o dată, da? Adică este mult mai complicat. Uh, suprapunerea întâmplătoare nu are cum să fie. Da? Forme, avem forme asemănătoare în cele cinci și avem și înțelesul care este același. Da? Deci suprapunerea nu poate să fie întâmplătoare. Bun. Și atunci putem să presupunem că aceste forme provin de la o formă comună. La un moment dat a existat o formă comună. Sigur, Uh, este greu de atunci când e vorba de un de ce. Pentru că aparțin vocabularului fundamental, da? Și vocabularul fundamental, în general, nu se întâmplă. Da? În general. Dar oare, nu e mai greu, da? Este mai greu. Uh, în, în acest caz este foarte posibil și se poate demonstra că cele, aceste cinci forme actuale provin dintr-o formă mai veche comună. Da? numele da? latină cantat. Dar, precum am spus, mirile romace sunt un caz fericit pentru că strămoșul lor comun este atestat. Ce da? Se face atunci când nu strămoșul comun al nu este atestat. Hai să vedem alte exemple. De data asta din, din morfologie este domeniul cel mai relevant pentru a compara. Uh, însă, dacă se compară, da? se compară de la fi la persoana a treia și persoana a șasea. Formele, da? Deci avem în sanskrită formele astfel. Persoana a treia, el deci, este da, și sanskrită. Da? Adică ei sunt. În uh, latină avem est și sunt. În gotică, gotică ce este? Limba veche germană. Da, nu este germana veche, este cea mai veche limbă germanică cunoscută. Adică limbă cea care nu derivă din gotică, dar este cea mai veche limbă germană. de mare, da? Bine să produc în general trăim, mai ales când vorbim de perioada veche, exista internet, stați, sau activități de nu trebuie să puteau produce, în general, mai mult care au în contact direct, sau de program. În plus, aparțin cu valoare fundamentală, pentru că fi este un fundamental, este greu de crezut că se comută dintr-o altă limbă cuvintele pentru conjugarea verbului nu va fi arătat din în coală și feminin, de da? în forma de singulare, în forma de plural sunt foarte, foarte diferite, adică nu, nu au rău și în comună. Verbul ar fi și de cel mai singular, asta în toate limbile, care reprezintă flexiune. Uh, în acest caz, putem vedea că aceste forme sunt rândite, da? Putem presupune că a existat la un moment dat o formă comună dar nu o cunoaște. Da? Nu cunoaște forme mai vechi, da? variante mai vechi ale da? Deci forma cuvânturi și în alte cuvinte. Da? Și putem să vedem dacă într-adevăr trebuie această regulă sau nu. Da? Adică ă, dacă luăm cuvântul la practic, da, textul, mă rog, dă în mână, pierde. La text, care este o formă disciplinară trebuie să aibă, da? E o formă de acuzativ reconstituită. Ne dă colegi, cum vom exprima astfel, în acest caz concret. Grupul cât în poziție interlocalică, dar și în locale, se va transforma în cât. Și de fapt acest grup cât nu rămâne ca atare în nicio limbă romană. Da? Dacă să analizăm aceleași cuvinte, să spunem, loc, uh, lacte, nocte, da? și Pectus uh, și vedem ce de celelalte micromanice, cum vedea că va da de fiecare dată altceva, dar mereu același lucru. Da? Adică în italiană vom avea ce? După câteva evoluții, tânt, da? Micro consoană geminată, da? non te, da? În italiană. non te. În uh, spaniolă, mai evolua, sigur, asta este rezultatul final, nu în C. Da? C. Lece, sigur, aici avem o schimbare a portare, e vocalei, și deocamdată da? deci, nu ne interesează da? Lece, noce, da? Sau pecio. Cred că și italiană este pe tot. Mă evoluția lui al efectului normal, în general, ar trebui să dea pe da? Acum, dacă există sau nu, asta nu știu, mi-am da? Uh, în portugheză, IT, da? Și practic, asistăm la vocalizarea de T, da? În lei, în noi, da? Sau pei. Și în franceză, bine, în franceză e un dar e de fapt același rezultat ca în portugheză, adică grupul cât, cât, inițial IT, da? Să ne gândim cum scriem. Acum n-am mai rămas nimic din acest grup, de fapt. Da? Noi nu mai știm nimic din acest grup. Dar din forma mecanică vedem că formă de calibri, adică asta a fost nu live, da? A fost IT, atunci am făcut ieri. Că după aia au avut loc alte transformări transformări a avut ceva, cum am spus, și în spaniolă, și nu e rezultat final. Forma mecanică tot cu ca în portugheză. Da? De deci portugheză și spaniola Uh, au în anumite cazuri o rezoluție comună, numai că portugheza se oprește și în spaniola se continuă să schimbe. Da? Deci în spaniola veche au la un dat, să spunem, uh, lege și norme. Da? Magerea au continuat să se transforme. Uh, așa. Então, lá Deci această transformare politică s-a aplicat o anumită perioadă, toate cuvintele care au intrat ușor nu au mai trecut din aceste transformări. Da? Și dacă ne gândim la cuvântul direct, știm că la latină avea cuvântul direct. Putem să că atunci ar fi trebuit să recuperăm acea transformare în momentul. Și, de fapt, avem urmașul indirect este cuvântul drept, da? Deci drept, și dacă transformarea cuvântului este cuvântul moștenit. Direct, direct, da, la original este tot de acolo. Dar a intrat mult mai târziu, a intrat ca un împrumut mult, da? Pe care cultă, pe care scrisă. Atunci, dacă intră pe care scrisă, pe care orală, în principiu nu va mai fi transformări, da? modificăm atunci când scriem, era este totdeauna mai implicită, mai observatoare. Deci să spunem că uh, avem multe exemple de ceva, dar drept și direct, sunt dublete etimologice. Pentru că ambele conțin, da, au aceeași origine. Au aceeași origine. Ideea este sigur care vă se introduce, da? Gândul cunoaște multe este transformația etice, da, mesajele literaturii, lucrături, din care moștenit și care se transmis prin din drag, care care o au, prin direct, din după, clar, din care legea, acea lege nu mai acționa, da? și uh, este un lucru public, și deci, dacă nu știu pe care scrisă. Uh, aceste transformări unice regulate nu pot să explice toate transformările Pentru că ele funcționează în principiu, da, dar, timp nu intervine altceva. Da? Pentru că pentru aceste schimbări regulate, avem și schimbări politice numite accidentale sau întâmplătoare. Adică ele care sunt care nu se vor mai produce cu aceeași regularitate. Nu se vor toate. Și uh, să vedem cam care sunt, da? Și uh, din cele putem diferenția schimbările economice regulare. Ca să vedem la aceste legi economice, sunt evident mult mai multe, da? Dar nu intrăm acum în atâtea multe, dar ele este să uh, vedem concept principiu, ce înseamnă. Da? Uh, aceste uh, schimbări politice accidentale, interpretarea de futur, acțiunea lor nu este limitată ca Ele pot să acționeze inclusiv asupra inimii cu oameni. Schimbările de realitate am văzut acțiunea cu realitate, mă pot nu mai dimensiunea acestor schimbări accidentale nu este literatural și, sigur, cel mai important este că ele nu sunt regulate. Da? Adică nu se vor procentuale contextele în care ne-am așteptat să se producă. termeni schimbarea, deci condițiile de timp, condiții mă refer la condiții imponente, condiții imponente, da? Și sunt mai factori favorizați, da? Adică, în aceste, în cazul acestor schimbări, avem factori care favorizează schimbarea, dar nu înseamnă că este și produce. Bun. Prin asimilare, ce, ce se încearcă? Practic, un sunet va influența alt sunet, îl va încerca să facă cât mai asemănător cu Da? Sau, poate să fie foarte poate să fie un sunet de Da? Hai să vedem un uh, exemplu, da? Este cel mai ușor să vedem dăm Există mai multe tipuri de asimilare, da? Și să vedem o asimilare de tip vocal, asimilare vocală. Deci atunci când omul o fac, asimilează alcool. Exemplu. Exact. Vă să vă dau prima din comună ca să fie mai Avem cuvântul băiat, care la urmă este băieți. Da? Deci s-a modificat un sunet. De ce se modifică la plural? Este clar că am pornit de la o rășină care are un A. Acela se modifică în E sub influența lui I final. influențează, îl asimilează pentru pe puțin. Și de ce? Ca să înțelegem mai bine. A este cea mai deschisă vocală. I este cea mai închisă. Deci diferența dintre ele este mare. Și atunci chipul ce face? Încearcă să o asimileze pe A, adică să o transforme într-o vocală care este mai asemănătoare ei. Da? E este medic, da? A, E, I. Da? Grade închidere. Atunci chipul o închide pe A și o transformă fiecare idee. Da? Dar în principiu asta înseamnă. Deci un sunet transformă alt sunet într-un sunet ori de ori cât de cât mai asemănător. Sau uh, din uh, cuvântul de arica, în forma lui veche era asta transformă tot în juridic. Deci sunt identice, o consumă cu pentru că a ridica vine din, din, din Nu ne interesează. Am dat la natural, nu se întâmplă uh, uh, nimic sau mai nimic. Putem, da similare a avut. vocale de consonanță. Poate să fie și mixtă. Ce înseamnă? Că o vocală modifică o consoană sau invers. O consoană modifică o vocală. Exemplu de asimilare mixtă ar fi palatalizarea. Este un, uh, o schimbare fonetică foarte prezentă în uh, istoria limbilor romane. Și ce înseamnă asta? Palatalizarea. Că un C, pentru română, un C, urmat de E sau de I, se va transforma într-o consonantă palatală, adică în un C. Da? de ce spunem că este o asimilare? Ei și I se referesc la prin vocale palatale. Și atunci, vocala palatală E sau I îi modifică punctul de articulație al lui C. Și punctul de articulație al lui C este de la C. C. Da? Spatele limbii se ridică și atinge vărul palatal. Și atunci îi modifică punctul, nu mai este o velară, ci devine o palatală. Adică spatele limbii se ridică și se apropie sau atinge la C da? Și... Mă rog, aici exact că putem uh, să dăm uh, era întotdeauna sunetul de la C, adică citeam Cheresia, nu Ceresia, așa cum ați învățat în, la latină în Cera, adică se spunea Chichero, Cicero. Da? Deci asta e foarte important să reținem acest lucru. În latină aveam cheie și întotdeauna, deci nu aveam ce și. La sunet și nu există în latină. Toate sunetele în latină sunete palatale. Toate sunetele palatale, și, mi, mi, da, sunt sunete care apar în limbile romanice. Ah, sau uh, bun, mix, așa, mai departe, să mergem. Uh, există uh, similare din contact. Asta înseamnă ce? Că cele două suflete trebuie să se apere din contact. Palatalizarea este închiderea similare din contact. Cele două intră în contact pentru a se palataliza. Da? avem și asimilare la distanță. Atunci când cele două subiecte, evident, nu sunt în contact direct. În exemple anterioare, vedem, da? Corona cu mână este poziția asimilare la distanță. Da? Cele două subiecte nu sunt în contact direct. Sau la fel, la băieți este tot asimilare la distanță. Cele două subiecte Avem asimilare progresivă, asimilare, asimilare, asimilare progresivă. Atunci când este realizată de sunetul anterior. că